Մեծ պահքի 41-րդ օրը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցում Ղազարոսի հարության հիշատակի օրն է։ Ղազարոսի հարության մասին պատմվում է Հովանեսի ավետարանում։ Ղազարոսը Հիսուս Քրիստոսի սիրելի ընտանիքից էր։ Նա Մարիամի եւ Մարթայի եղբայրն էր, որը մահացել է հիվանդության պատճառով։ Քրիստոս նրան հարություն է տալիս, ապացուցելով, որ ինքն է կյանքը եւ հարությունը։ Ղազարոսի հարության մասին պատմող դրվագը գեղեցիկ վերնագիր ունի եւ Հիսուս արտասվեց։ Հрьяաները տեսնելով Հիսուսի արտասվելը, ասում են. «Տեսեք, թե ինչքան էր սիրում նրան»։ Քրիստոսի արտասվելը բոլորի հանդեպ նրա անսահման սիրո վկայությունն է, իսկ Ղազարոսի հարությունը խորհրդանշում է նաև ննջեցյալների համընդհանուր հարությունը։ Բարեկամներ Ղազարոսի հարության տոնի հաջորդ օրը նշվում է Ծաղկազարդը, որը Քրիստոսի հաղթական մուտքն է Երուսաղեմ։ Նորին Սուրբ Հոծություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր տնորինությամբ Ծաղկազարդը հրճակվել է մանուկների օրհնության օր, քանի որ Տիրոջ Երուսաղեմի տաճար մտնելու ժամանակ մանուկներն աղաղակում էին ասելով. «Օրհնություն Դավթի որդուն»։ Այդ օրը եկեղեցիներում կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ։ Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ ժողովուրդն ընդունել է խանդավառությամբ, ձիթենու եւ արմավենու ճյուղերի հետ իրենց գեսները փռելով ճանապարհի վրա եւ աղաղակելով. «Ով սաննա բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով»։ Օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է խաղաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում։ ըստ եկեղեցու հայրերի Հիսուսի արչև հանդերձներ փռելը խորթանշել է մեղքերը Հիսուսին խոստովանելը։ Ոստեր եւ ճյուղեր ընծայելն ընդհանրապես առանձնակի պատիվներ եւ հանդիսավորություններ նշանակում։ Ձիթենին ընկալվել է որպես իմաստության, խաղաղության, հաղթանակի եւ փառքի խորհրդանշան։ Մերել Ղազարոսին հարություն տված Քրիստոսին ձիթենու եւ արմավենու ճյուղերի ընծայումը խորհրդանշում է մահվան հանդեպ հաղթանակը։ Հիսուս Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ որպես թագավոր, խորհրդանշորեն ցույց տալով իր Փարքի թագավոր լինելը, որ վերացնում է անեծքը եւ կենթանություն ապարգևում։ Հիսուս եկավ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, ազատելու գերիններին եւ տեսողություն ապարգևելու կույրերին, ինչպես մարգարեացել էր Եսայի մարգարեն։ հույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց արչև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է, այլ երբ ողորմություն անես, փող մի հնչեցրու քո արչև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում եւ հրապարակներում, որ เป զի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ցաղ зерքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աչը, որ เป զի քո ողորմությունը ծածուկ լինի եւ քո հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ընկերությունը պահքի եւ հոգեվոր կյանքի միջնաբերդ։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի ճարտարի Սուրբ Վարդան եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մխիթար Քահանա Հարոյանը։ Աստվածաշնչում բազում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Օրինակ ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է՝ «Բարի վարդապետ», ասում է՝ «Ինչ անեմ, որպիսի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ»։ Եվ Քրիստոս պատասխանում, ասում է՝ «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստված է։ Դու ասում ես պետք է քո ունեցվածքը եւ տեսնելով որ այդ մարդ իրեն հարց տվողը հարուստ է, ասում է դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին եւ այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է տրտմեց եւ գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր եւ չցանկացավ այդ անել։ Եվ Քրիստոս ասաց, որ ուխտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, քան ասենք են հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ ավետարանական այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է. «Ավել լավ է տալը, քան առնելը»։ Հովան Ոսկեբերանն ասում է մեր Սուրբ Հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս եւ աղքատի ձեռն է վերցնում, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը դա Աստուն է տալիս ողորմություն, եւ ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փոխհատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, եւ քո աջ ձեռքը չիմանա թե ինչ է արել քո ցախ ձեռքը։ Ինչպես նաև ունենք մատաղի արարողությունը։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործությունն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։ ուրիշին ողորմելով ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը, ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում իսկ Աստվածահաճո եւ ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո եւ մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցնում ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ որ բանը բանի դիմաց։ Դու անում ես սա ակնկալելով ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս։ Երբեմն կարող ես աղոթել եւ հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք այդ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գթությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսպես մը լավություն արա եւ գծիր ջուրը մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաեւ մարդը ինչ ողորմություն է տալիս իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում եւ այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը 2 2 լումա է դնում եւ Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան այն մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասեի դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Եվ երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս որպես բարեգործություն տալիս ես։ Աստծուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր Ողորմյանն է ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։ ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին եւ Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, եւ Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է. «Շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպեսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այնպեսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները։ Շնորհակալ եմ դրա համար»։ Իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը եւ ասում է. «Ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո առաջ»։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով մտքով կարող ենք մեղք գործել եւ աղոթքը լինում է բաժանվում է 3 մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական եւ խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն եւ նոր խնդրես այն ինչը որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք։ Ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թեկուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թեկուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես կովաստակից, անպայման փառքտուր Աստծուն։ Անպայման մի կարճ աղոտ կարա Աստծո ողորմություն, օրհնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող եւ ճանապարհ եմ գնացել եւ կարողացել եմ իմ օրը Աստծո օրհնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ եւ երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, Կարևորը սրտանց հավատքով ասել՝ Տեր, խնդրում եմ ուշ տուր ինձ այսօրվա համար։ Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր։ Թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք աստծորնությունը վերցնել եւ այդ աստծորնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։ Էնպես որ աղոթքները բարերից չեն կախված, այսինքն կարող են լինել կարճ եւ բովանդակալից։ Ինչպես իսկ երկար աղոթքները դա միգուցե խոսքը Աստծո հետ երկարի մարդը կա ուղղակի եկեղեցի եւ երկար աղոթքանի իր հոգին իր սիրտը թեթևացնելու համար։ Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։ ամեն բանի արմատը սերն է եւ եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք եւ չմոռանանք Աստծո տված եւ սովորածրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Ինչ էլ եղավ, Աստված մեզ ասաց՝ սիրեք նույնիսկ ասաց սիրեք ձեր ճշտամիներին։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի եւ երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ հոգով, սրտով եւ մտքով, եւ սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու ինչ որ մի դումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրթված ամեն բանի մեջ մենք եթե սեր դնենք, տեսեք, որ այսօր ինչ է, օրը բացվում է հասուկամով եւ մի քանի ժամ հետո նորից մտնում է, նույնիսկ շարունակում է վաղը, նույն ձևով։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, անհամ ինչ որ մի, ինչպես Պողոս Արաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լծված սիրով։ Բարի են աղոթքները պահեցողություններով, ողորմություններով եւ արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Հին եւ նոր կտակարաններից արված այս մեջբերումները թող մեր հոգեվոր կյանքի անբաժան ուղեկիցը եւ միջնաբերդը դառնան։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 9-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի ճարտարի Սուրբ Վարդան եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մխիթար քահանա Հարոյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք